السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد تنشكر الله سبحانه وتعالى تنبو tena katika نصاحة za رمضان na إن شاء الله تبارك وتعالى tutakumbushana بشانا نصيحة قيمة katika suratul naziat aya za misho za suratul naziat ambapo Allah subhanahu wa ta'ala asema yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha inma anta mundhiru man yakhshaha كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها tutapitia tafsiri ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu tabarak wa taala ambapo ametoa nasaha qayima na inatuhusu na kutufaidisha sote insha Allahu tabarak wa taala asema inma anta mundhiru man yakhshaha hawa wanaokuuliza kuhusiana na kiyama lako wewe ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauna ilmu nalo lakini lako ni mundhiru yakhshaha wewe ni muonyaji kwa wale ambao wanaogopa hiyo kiyama kwa wale ambao wanaamini kuna siku ya mwisho na wana hofu ya yale ambayo yatatokea siku hii na wakajibidisha kuweza kuwa na maandalizi ama yule ambaye yeye haamini kuwa kuna siku ya kiyama au hayuko tayari kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata njia na manhaj sahihi waliofundisha mitume wa Allah basi huyu uonyaji haitamfaa kwa sababu Allah anasema katika sura nyingine wama tughnil ayatu wan-nudhuru an qaumin la yu'minun dalili mbalimbali mbali, aya mbalimbali za Allah na uonyaji mbalimbali haiwafai wale ambao hawapo tayari ama hawajaamini ndio maana mwanadamu shekha anasema walihadha naqulu la tasal mata tamut shekha anasema ndio maana tuwasema usiulize mimi nitakufa lini wala nitakufa wapi kwa sababu hili ni jambo ambalo kwamba halihitaji suali ni jambo ambalo kwamba tayari Allah subhanahu wa ta'ala ashalipanga na bila shaka litatokea iko siku utakufa iko siku wewe utazikwa wamahma talat bika dunia hata kama utaishi muda mrefu kiasi gani basi jua ya kuwa iko siku utafikiwa na mauti hii na utaondoka ulimwengu huu na kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala kaanahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha na siku ambayo mwanadamu atashuhudia kuondoka kwake muda wake umwandie umewadia aondoka basi itakuwa ni kana kwamba ameishi tu nusu siku atahisi kana kwamba ameishi nusu siku yani ile maisha yote ameishi hapa starehe zote alizostarehe atahisi ni kana kwamba tu ni masaa machache alikuwa katika huu ulimwengu لكن شيخ اسمع ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على على النفس lakini swali ambalo kwamba ni lazima siku zote liwe tunajiuliza wajibu an yakuna ladaika jawabun alayhi hu na swali ambalo kwamba siku zote wafaa kuwa na jawabu lake ni ala ayi halin tamut ni katika hali gani wewe utafariki ولست أريد على أي حال تموت هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم لا أسمى نسمانيش يكوى حالي غاني كوى ممن تكوى تاجيري أو مسكيني nitakuwa mwenye nguvu au dhaifu nitakuwa na familia na watoto au sitakuwa sina watoto bal ala ayi halin tamutu fil amal bali hali inayomaanisha asema Sheikh rahimahullah ni utafariki hali ya kuwa wafanya amali gani wafanya matendo yapi asema fa idha kunta tasalu nafsaka hadha sual basi ikiwa wewe wajiuliza swali hili ni lazima wewe uandae jawabu lazima uwe ni katika uwe katika maandalizi kwa sababu haujui ni wakati gani utavamiwa na mauti kwani ni wangapi Sheikh anasema asikiza maneno haya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah asema kam min insani ni wangapi katika wanadamu ametoka aendesha gari lake na alirudi nyumbani kwake tu wakati ambapo kwamba abebwa katika mabega ya wanaume ametoka na gari lake lakini anaregeshwa nyumbani amebebwa kwenye mabega ni wangapi katika wanadamu ambao asema Sheikh anawaambia anapiga simu nyumbani au anaambia familia yake niandalieni lunch au niandalieni dina walakin asiwe ni mwenye kula chakula kama hicho ni wangapi katika wanadamu ambao amevaa mavazi yake nguo zake suti yake au kanzu yake very expensive vizuri na asitolewe tu isipokuwa wakumtoa ni yule yule ambaye kwamba anamuosha jasho la josho la misho na shekha sema wa hadha amrun mushahadun likulli wahidin bihawadith baghta na hili ni jambo ambalo kwamba lashuhudiwa na sote tunalishuhudia kupitia uh, ajali mbalimbali mbali, kupitia mauti ambayo ni ya faja mauti ambayo ni ya ni ya ghafla kwa hivyo shekha sema tuwe na tutanabahi na jambo kama hili tuwe makini tuwe alert walihadha shekh anasema ndo maana yambaghi laka an tukthira min alistighfari mastata'at ndo maana ni muhimu wewe ukithirisha istighfar unavoweza na hasa sisi alhamdulillah tupo katika mwezi wa Ramadhan tuko katika mwezi wa khairat na wallahi unaposema astaghfirullah wa atubu ilayhi ndani ya Ramadhan haiwi sawa ni tofauti kubwa katika thawabu na nje ya Ramadhan Sheikh asema tukithirishe kufanya istighfar tunavyoweza tukithirisha kusema kufanya istighfar kwa sababu istighfar ni sababu ya wewe kutatuliwa matatizo yako ni sababu ya wewe kurahisishiwa maisha yako ni sababu ya wewe kufunguliwa milango ya riziki yako kwa sababu istighfar ni kuomba tauba na madhambi siku zote humzuia mwanadamu kupata ufanisi mbalimbali mbali, kupata khairi mbalimbali mbali katika huu ulimwengu na shekha anasema ukitaka soma qaulullahi tabaraka wa taala wastaghfirillah inna allaha ghafurur rahima inna allaha kana ghafurur rahima basi fanya istighfar kwani allah subhanahu wa taala ni mwingi wa kusamehea mwenye rehma unapokithirisha kufanya istighfar unapata maghfira ya Allah na unapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها na siku watu watakapoona kiyama yao kifo chao kitakapofika mtu atahisi ni kana kwamba ameishi kuanzia jua kuchomoza mpaka dhuhur au ameishi kuanzia dhuhur mpaka jua kuzama yani ni kana kwamba umeishi tu nusu siku umeishi miaka sabini miaka themanini umeonja raha tofauti tofauti lakini siku inapowadia nikana kwamba mwanadamu e, hakukaa katika huu ulimwengu illa ashiyatan kuanzia jua e, ku, wakati wa dhuhuri mpaka kuzama au duhaha au jua kuchomoza mpaka zawal umeishi muda mfupi mno ndio maana shekha anasema napomalizia wal insanu alana baina thalathati ashya na leo sisi wanadamu tupo katika hali tatu kuna siku ambayo tayari imepita ishakupita na kuna siku ambayo yaja hatujui itakuwa vipi ama kama tutakuwa na kuna siku ambayo alhamdulillah anta hadhir wewe upo na huu ndo muda ambao twafaa kufaidika nayo kwa hivyo ndugu zangu tujitahidi biidhnillah tabaraka wa taala kukithirisha mambo ya khairi, kukithirisha istighfar, kukithirisha adhkar, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujiweka mbali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kukithirisha istighfar na adhkar kwa jumla na biidhnillah tabaraka wa taala tutaweza kupata msamaha wa Allah rahma ya Allah na biidhnillah Allah atatupatia husnul khatima kutoka katika ulimwengu na bora zaidi Allah tutujaliane min ahli aljanna wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh